מזמור קכ"ה, שיר המעלות. הבוטחים באדוני, כהר ציון לא ימות, לעולם ישב. ירושלים הרים סביב לה, ואדוני סביב לעמו, מעתה ועד עולם. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולתה ידיהם. היטיבה אדוני לטובים, ולשרים בלבותם, והמתים עקלקלותם, יוליכם אדוני את פועלי האוון, שלום על ישראל.